U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga od dojenja u toku dvije godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim, meni će se svi vratiti. A ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, tih ne slušaj i prema njima se na ovom svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno meni obraća. Meni ćete se poslije vratiti i ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. U vezi ovih ajeta postoji lijepa jedinstvena priča u kojoj se prepliču različiti osjećaj jednog mladića, nakon čega je ipak pobjedilo dobro nad zlom, a iman nad kufrom. Junak ove priče je mladić od najčasnijih mladića po porijeklu u Meki i najplemenitijih porodica i po ocu i po majci. Taj mladić bijaše Sad ibn Ebi Vekas. Allah bio zadovoljan s njim. U vrijeme pojave svjetlosti Islama u Meki, Sad bijaše mladić u najljepšim godinama života – uzorna morala i ponašanja, blage naravi, a naročito pažljiv i poslušan bijaše prema svojim roditeljima. Njegova ljubav prema majci je bila opet nešto posebno. I pored toga što je sad tada tek uzeo 17. godinu, isticao se ozbiljnošću koja se mogla naći u iskusnih ljudi i mudrošću koja je bila odlika staraca. Sve te osobine koje su krasile mladića Sada ukazivale su na nešto značajno što treba da se desi u njegovom životu. On nije bio zadovoljan onim što je vidio kod svog naroda. Pokvarenost, slijepo obožavanje idola te veoma ružno stanje uopšte, pa kao da je svakog časa očekivao da se prema njima ispruži neka čvrsta i moćna ruka koja bi ih izvela iz mraka u kojem su posrčući lutali. I dok je on tako razmišljao, sustrete ga Ebu Bekr es Sidik, Allah bio zadovoljan s njim, koji mu kroz uši proturi vijest o pojavi nove vjere, vjere u jednog Boga, Allaha, te se njegove grudi šire otvoriše, a srce zadovoljno prihvati taj poziv. Odmah produži sa Ebu Bekrom i odoše Muhammedu sallallahu ve sellem, pred kojim sad izvanično primi islamu. Po nekim je bio četvrti, a po nekim i treći od svih muslimana, pa bi sad, ponoseći se s tim, govorio. Proživio sam sedam dana, a tih sedam dana ja sam bio trećina islama. Vjerovjesnik se mnogo obradovao prelasku sada na islam, jer po svojstvima kojima se odlikovao, Dalo se naslutiti da će taj mlađak uskoro postati punim mjesecom i zasjati najjačim sjajem. Osim toga, sadova plemenita loza i porijeklo kojem je pripadao izazvaće želju kod mnogo drugih mekanskih mladića da pođu njegovim putem i da slijede njegov primjer. Pa Povr svega toga, Sad pripadaše plemenu Zuhrije, a to su Dajđe vjerovjesnikove, jer iz tog plemena je bila i Amina, majka Muhammedova, sallallahu ve sellem. Allahov poslanik se ponosio ovim rodbinstvom, jer se prenosi da je on jedan put vidio sada koji je nailazio pa je rekao svojima shabima Ovo je moj dajđa i neka svako pazi svog dajđu. Međutim, prelazak Sada na islam nije prošao ni malo lahko u njegovoj porodici, tako da mirni mladić bi stavljen na teško iskušenje i gorko iskustvo, koje je svojom težinom i značajem bilo razlog da uzvišeni Allah u vezi toga objavi određene kuranske ajete. Prepustimo riječ Sadu, neka nam on prepriča ovo svoje teško iskušenje što je proživio. Kaže Sad, tri noći prije nego što sam primio islam, sanjao sam kako se gušim, lutajući u nekoj tmini kojoj nigdje nema kraja. Dok sam ja pokušavao da pronađem neki izlaz, odjednom mi puni mjesec osvijetli put, pa ja krenuh tim pravcem. Kada stikoh na cilj, vidjeh grupu ljudi koji su me prestigli i već bili u centru te svjetlosti raspoznah Zeid ibnul Harisa, Aliju ibnu Ebi Taliba i Ebu Bekra es Sidika, pa im rekoh, od kada ste vi ovdje? Od prije sat vremena, odgovoriše mi oni. Zatim sam, kada je osvanuo dan, čuo da vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi veselem tajno pozivao islam, ispoznao sam da Allah hoće da od mene bude nekog hajra i da me posredstvom vjerovjesnika izvede iz tmine na svjetlo. Brzo otiđoh vjerovjesniku, nađoh ga u ukući gdje je obavio namaz, pa primih vjeru islam, svjedočeći to u njegovom prisustvu i nikome u tome nije pretekao osim one trojice koje sam vidio u snu. Dalje sad nastavlja priču o svom iskustvu, pa reče. Čim je moja majka saznala da sam primio tu novu vjeru, veoma se razljutila. Prema njoj sam bio naročito pažljiv, činio joj svako dobro i volio sam je veoma mnogo. Ona mi dođe i upita me. O, Sadu, kakva je to nova vjera koju si prigrlio? a napustio si vjeru svog oca i svoje majke. Boga mi, sve dok se ne vratiš vjeri pradjedova i ne odbaciš tu vjeru, ja neću ništa jesti ni piti, pa ako umrem i tvoje srce će uvehnuti od tuge za mnom, ti ćeš se gorko kajati zbog tvog postupka, a ljudi će te ružiti i kuditi dok si god živ. Rekoh joj, ne čini to, majko. Majko jer ja neću svoju vjeru ostaviti tek tako. Ali ona učini kako se zarekla i zaprijetila, ostavi i hranu i piće i tako provede nekoliko dana nejedući i ne pijući ništa. Njeno tijelo oslabi, kosti na licu se počeš isticati, a snagu poče gubiti. Išao sam joj stalno i molio je da uzme nešto od hrane ili bar koji gutljaj vode, ali ona i dalje sve uporno odbijala. Ponavljala je svoju zakletvu da neće ništa ni pojesti ni popiti, pa makar umrla, sve dok ja ne odbacim svoju vjeru. Ja joj tada rekoh, o majko, ja tebe zaista toliko volim, ali više volim Allaha i njegova poslanika i tako mi Allaha kad bi ti imala hiljadu duša, pa ti jedna duša iza druge izlazila, ja opet ne bih svoju vjeru napustio. Kad je vidjela ozbiljnost s kojom to rekoh, ona odusta od svoje namjere, poče i jesti i piti, iako preko volje. Tako da Allah Đelešanuhu u vezi nas objavi časne ajete. A ako te budu nagovarali da drugog meni smatraš ravnim, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovome svijetu velikodušno ponašaj. Dan prelaska Sada Ibnu Ebi Vekasa na Islam je bio jedan od najznačajnijih i najkorisnijih za muslimane. Na dan Bedra Saad i njegov brat Umeir su odigrali veoma veliku i značajnu ulogu i za islam i za muslimane. Tada je Umeir bio još uvijek golobrad i mladić i kada je vjerovjesnik vršio smotru muslimanskih boraca pred borbu, krio se Umeir, brat Saadov, bojeći se da ga vjerovjesnik ne ugleda i ne vrati zbog mladosti. Vjerovjesnik ga je ipak vidio i stvarno izdvojio, ne dozvoljavajući mu da ide u boj, nakon čega je Umeir toliko plakao da je omekšao i rastužio srce vjerovjesnika koji ga ponovo vrati u borbeni saf. Tada mu priđe sad, radostan što i njegov brat ide s njim, dade mu jednu sablju pa krenuše braća u borbu gdje su se borili iskrenim i pravim džihadom. A kada je bitka završena, vratio se sad u Medinu sam, a svog brata Umeira je ostavio na bedru, gdje je poginuo kao šehid, nadajući se Allahovoj nagradi. A na Uhudu, kada se zemlja tresla od silnog boja i kada su se muslimani rasuli na sve strane, a oko vjerovjesnika je ostala grupa od jedva desetaka shaba, Stao je sad hrabro u blizini vjerovjesnika da bi ga zaštitio svojim tijelom. Gađao je lukom i strijelama tako da ni jedna strijela nije mašila cilj, nego je svaka ubijala po jednog mušrika. Kada je Allahu poslanik vidio kako precizno gađa, stade ga podsticati riječima. Udri sad, udri samo tvoj život je za mene kao život moga oca i majke. Čitav život se sad ponosio zbog tih vjerovjesnikovih riječi, pa bi govorio, nikada Allahov poslanik nije nikoga izravnao sa svojim roditeljima kao tada mene na uhudu. Ali vrhunac slave sad je dostigao tek u vrijeme drugog halife Omer el Faruka, dok su vođeni žestoki ratovi protiv Persijanaca, kojima su muslimani uzdrmali prijestolje njihovog cara i bili im velika smetnja zbog uništavanja dugogodišnjeg idolopoklonstva gdje god bi stigli. Odaslao je halifa pisma svojim namjesnicima u cijeloj islamskoj državi da sakupe i pošalju svakog koji ima oružje, konja, opremu ili se možda odlikuje u mudrosti, pjesništvu ili govorništvu ili nečim sličnim što bi moglo da koristi u ratu, a sve to što je god moguće prije. Kolone muđahida su počele da dolaze iz svih krajeva i kada se velika vojska sakupila, halifa se sa najodabranijim i najiskusnijim ashabima počeo dogovarati kome da povjeri komandu nad muslimanskom vojskom i da ga imenuje za emira glavnog zapovjednika. Ashabi mu jednoglasno odgovoriše To zaslužuje samo neko hrabar kao lav A to je Sad ibn Vekas Omer, Allah bio zadovoljan s njim Pozva Sada te mu povjeri bajrak i komandu nad vojskom Kada je vojska krenula iz Medine Omer je savjetovao Sada O Sad, nemoj da te zanese slava pa da pomisliš kako će ljudi govoriti za tebe. To je Dajđa i drug Allahova poslanika. Jer Allah neće loše dijelo izbrisati sa lošim, nego će loše izbrisati samo zbog nekog dobrog dijela. O sadu, zaista između Allaha i njegovih robova nema rodbinstva niti posredništva, osim poslušnosti i pokornosti najugledniji ili najbjedniji bili, ljudi su kod Allaha jednaki. Allah im je gospodar, a oni su njegovi robovi i prednost imaju samo po pogubojaznosti. Kod Allaha će postići uspjeh samo pokornošću. Dobro se sjeti kakav je bio pravac Allahova poslanika i toga se pridržavaj jer drugog puta nema. I krenu Mubarek, blagoslavljena vojska u kojoj bijaše 99 učesnika bitke na Bedru, a 310 ashaba koji su islam prihvatili od ugovora na Hudejbiji i preko 300 onih koji su učestvovali sa vjesnikom u osvajanju Meke, kao i 700 sinova ashaba. Krenuo je Sad sa svojom vojskom, da bi se ulogorili na Kadisiji, gdje se četiri dana vodio teški boj, a kada je nastupio odlučujući dan, muslimani ga učiniše danom obračuna. Navališe na dosta brojnijeg neprijatelja, suzbiše ga i stegnuše kao što lanci stegnu zglobove vezanog čovjeka. Krenuše u bojnim redovima uzvikujući La ilaha illallah Allahu Ekber, sve dok se glava Rustuma, zapovjednika persijske vojske, nije ukazala visoko u zraku nabodena na muslimansko koplje, a odsječena muslimanskom sabljom. Nakon toga strah i panika obuzeše srca Allahovih neprijatelja, tako da bi musliman dolazio do nevjernika i ubijao ga sa njegovim oružjem. Plijena što se tiče, to se teško može opisati. Ako pitaš za pobijene neprijatelje. Dovoljno ti je da znaš da je samo broj onih koji su se bježeći pogušili u rijeci dostigao cifru od 30.000. Živio je Sad ibn Ebi Vekas, Allah bio zadovoljan s njim dugo. Allah ga je obdario velikim bogatstvom, ali on, kada mu se smrt prikučila, zatražio stari vuneni ogrtač i rekao prisutnima – Kada umrem, umotajte me u ovaj ogrtač, umjesto u Čefine, jer u njemu sam bio kada sam se protiv mušrika borio na bedru i želja mi je da u njemu dođem pred uzvišenog Allaha.